Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Մանուկները երկնքի արխայության ժառանգակից։ Թեմայի շուրջ օրվա մեր եթերաժամին մեկնաբանություններ կանի Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնի Վաչե եւ Թամար Մանուկյան Մատենադարանի տնորեն Տեր Արադ Քահանա Պողոսյանը։ Այն ժամանակ նրա մոտ մանուկներ բերվեցին, որ նրանց վրա ձերկ դնի ու աղոտ քանի, իսկ նրա աշակերտները սաստում էին բերողներին։ Թույլ տվեք այդ մանուկներին եւ միարկելեք, որ նրանք ինձ մոտ գան, որովհետեւ երկնքի արխայությունն այդպիսիններինն է։ Եվ նրանց վրա ձերկ դրեց ու այդտեղից գնաց։ Մատթեոսի ավետարան Նախքան Քրիստոսի կողմից երեխաներին օրնություն բաշխելու տեսարանին ականատես լինելը հանդիպել ենք վկայությունների, որոնք տեղ ունեն 5 կտակարանյան տարբեր գրքերում։ Առակած գրքի խրատներն օրինակ Սուրբ գրային եզակի վկայություններ չեն։ Ով չի գործադրում խրատի գավազանը, նա ատում է իր որդուն քո խրատը, մի խնայիր երեխային, որովհետև եթե գավազանով էլ խփես, չի մեռնի։ Դու նրան կհարվածես գավազանով, բայց նրա հոգին կփրկես դժողքից։ Այն աչքը, որ արհամարում է հորը եւ անարգում մոր ծերությունը, ձորերի ագրավները պիտի հանեն եւ արծիվների ձակերը պիտի հոշոտեն։ ծնող երեխա փոխհարաբերությունները սկիզբ են առնում ընտանիքում։ Այդ հարաբերությունները, դրանց զարգացումներն ուսումնասիրվում են վաղուց եւ ուսումնասիրողների մեծ թվով աշխատանքներ կան, որոնք նվիրվել են այդ խնդրին։ Ծնողների վերաբերմունքը երեխաների նկատմամբ ժամանակի հոլովույթում հարաբոփող գործընթաց է տարբեր գործոնների ազդեցությամբ՝ քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական եւ այլն։ Հատկապես ներկայումս կարևոր է ուսումնասիրել այդ երևույթը, որովհետև այս բավականին բարդ աշխարհակաղակական պայմաններում պետք է բարենպաստ հոգեբանական միջավայր ստեղծել երեխաների զարգացման համար։ Այս պայմանների ստեղծման գործում հիրավի ամենամեծ դերը պատկանում է երեխայի ընտանիքին։ Բարեկամներ թեման շարունակում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Վաչե եւ Թամար Մանուկյան Մատենադարանի տնորեն Տեր Արադ Քահանա Պողոսյանը։ Ընդհանրապես երեխաներին ծնող երեխա փոխհարաբերություններին անդրադարձ կա ոչ միայն նոր կտակարանում, այլ նաև հին կտակարանի մեջ բազմաթիվ հատկապես ժողովողի իմաստության սաղմոսած գրքերում բազմաթիվ խրատներ կան, որոնք շահեկան են ծնող զավակ փոխհարաբերություններում եւ ընդգծում են ընտանիքում ծնողի պարտավորությունները եւ նրա դերը ընտանիքում զավակների նկատմամբ եւ հակառակը հին կտակարանում դրվագներ կան, որտեղ ուսուցանում են մատաղ սերունդին ունենալ իրենց կորցնողների նկատմամբ պատասխանատվություն եւ պատշաճ վերաբերմունք։ Այնուամենայնիվ նոր կտակարանը գալիս է համալրելու, լրացնելու այն ինչ որ կար 5 կտակարանում եւ ավելի առաջ տանելու ծնող զավակ այն փոխհարաբերությունները, որոնք արկային 5 կտակարանում եւ մեզ այսօրվա քրիստոնյաներիս համար առավել ընկալելի դարձնելու ընտանեկան այդ փոխհարաբերությունները Thank you cho. արգելվեց։ Ինչու արգելվեց, որովհետև երբ որ Քրիստոս գնում էր քարոշչության, հաճախ առանձնանում էր մի այնպիսի վայրերում, որտեղ հավաքված ամբողը կամ նրան լսող հանրությունը այնքան բազմամարդ էր եւ այնքան խիտ, որ նույնիսկ հնարավոր չէր մոտենալ Քրիստոսին եւ իմոտո լսել նրա քարոշչությունը։ Մենք այս ամենի մասին տեղյակ ենք, գիտենք նաեւ որ նույնիսկ իր քարոշչության ընթացքում հաճախ եղել են դեպքեր, երբ հիվանդներին մոտեցնելու հնարավորություն չի եղել, անթամալույցի բժշկության դրվագը մեզ լավագույնս պատմում է, թե ինչքան այդ օրերին պահանջված էր Քրիստոսի խոսքը եւ նույնիսկ անթամալույցին մոտեցնելու համար ստիպված են լինում տանիքը քանդել եւ տանիքից անթամալույցին մոտեցնել Քրիստոսին։ Հավանաբար մի այսպիսի դրվագ եւ այսպիսի մի իրավիճակ է եղել, ոչ թե մանուկներին արգելված էր լսել Աստծո մասին, որովհետեւ հրեական սովորության համաձայն տաճարը բաց էր բոլոր տեսակի եւ բոլոր տարիքային խմբերի համար։ Դրա վկայությունը ունենք մենք հենց նույն նոր կտակարանում, երբ Քրիստոս 12 ամյա էր, երբ Քրիստոս Պողոսին տարան տաճար եւ նա ծնողների հետ մի պահ կորեց եւ նրան հայտնաբերեցին տաճարում։ Դրանից վաղ ունեն Քրիստոսին 40-օրյա վիճակում եկեղեցի տանելու, այսինքն հրեական օրենքներով երեխաների համար արգելք չկար եւ Քրիստոսը իր քարոշչությունը սկսել էր տաճարում եւ Քրիստոս իր քարոշչության ընթացքում թե աշխարհագրական իմաստով, թե տեղանքի, թե վայրի ընտրությամբ հաճախ լինում էր այնպիսի տեղերում, որ հնարավոր չէր լինում տեղանքը թույլ չէր տալիս ավելի մոտենալու, բազմամարդ լինելու պատճառով։ Թեև մենք գիտենք լերանքարոզի ժամանակ, հատկապես հացի բազմացման ժամանակ, երբ ասում է այսքան մարդ կերակրվեց եւ հատուկ շեշտում է որքանը տղամարդ էին, որքանը կին էին, որքանը երեխա Այնուամենայնիվ մենք ականատես ենք լինում մի դրվագի, երբ Քրիստոս քարոզում է եւ մանուկները ցանկանում են մոտենալ։ Հավանաբար մանուկները իրենց տարիքին բնորոշ հետաքրքրասիրությամբ ցանկանում են տեսնել այն մարդուն, ում ով հետաքրքրված են իրենց ծնողները եւ այդ օրվա հասարակությունը։ Եվ փորձում են մոտենալ եւ այս ժամանակ նրանց արգելում են առաքյալները, թույլ չեն տալիս որպեսի մոտենան Քրիստոսին։ Անշուշտ առաքյալները ոչ թե չեն ցանկանում, որ մանուկները լսեն ճշմարտության մասին, Աստծո մասին խոսք, այլ հավանաբար մտահոգված էին նրանց այդ պահին տեղի ունեցող կյանքի նկատմամբ սпарնալիքի մտահոգությամբ եւ արգելում են որպեսզի ավելի մոտ չգան եւ ամբողը ավելի չսեղմվի նրանց շուրջ եւ նրանց կյանքին վտանգ չսպառնա։ Սակայն Քրիստոս տեսնում է եւ հանդիմանում է իր առաքյալներին ասելով թույլ տվեք այդ մանուկներին որպեսզի գան ինձ մոտ որովհետեւ նրանցն է երկնքի արքայությունը Անշուշտ Քրիստոսի խոսքը ուղղված էր ոչ միայն այդ պահին առաքյալներին, այլ նաև այն մարդկանց, ովքեր այդ պահին արգելանք էին հանդիսացել, որ เป զի մանուկները մոտենան Քրիստոսին։ Ի վերջո, երկնքի արքայության ժառանգորդները համարվող մանուկները բոլոր ժամանակներում եւ բոլոր հասարակություններում տվյալ հասարակության եւ տվյալ երկրի ապագան են եւ Քրիստոս բնականաբար չէր կարող թույլ տալ, որ เป զի ճշմարտությունը, ճշմարիտ կենթանի Աստծո մասին խոսքը հասանելի չլիներ մատաղսերնդին, որը ապագայում պիտի կազմեր վաղ քրիստոնեական համայնքները։ Այս իմաստով Քրիստոսի հանդիմանանք ուղղված էր ոչ միայն առաքյալներին, ոչ միայն այդ պահին երեխաներին արգելք հանդիսացող բազմությանը, այլ նաև դարերի խորքից այն գալիս է եւ հանդիմանանքի տեսքով հասնում է մինչեւ մեր օրերը, երբ մենք երբեմն գիտակցաբար, երբեմն անգիտակից կերպով արգելք ենք դառնում Աստծո եւ մանուկների միջև։ քրիստոնեական արժեքներով երեխաների դաստիարակությունը դարձյալ ավետարանական սկիզբ ունի։ Առակն ասում է. «Խրատիր որդուդ, որ เป զի այդպես բարի հույս լինի քեզ համար»։ Երեխայի քրիստոնեական բարոյական կերպարի ձևավորումն առնչվում եւ սերտորեն շահկապվում է ծնողների բարոյական ընկալումների հետ։ Երեխան նման է նորատունկի, որ เป զի նորատունկը պատղատու լինի, անհրաժեշտ է հետևողական լինել։ Տունկը նաև հոգևոր խնամքի կարիք ունի։ Մանուկ հասակից երեխաներին պետք է եկեղեցի տանել, պատմել Աստծո մասին։ Ճշմարիտ հավատը պետք է սերմանել օրորոցից երեխային պատարակի տանելով։ Երեխաներն առավելապես աստվածայինի կրողներն են։ Նրանք մաքուր են, խոնար, պարզ եւ Քրիստոսի խոսքի համաձայն երկնքի արխայության ժառանգակիցները։ Ինչ կպատահեր, եթե Քրիստոս չնկատեր եւ չհանդիմաներ իր աշակերտներին եւ չստեղծեր այն հնարավորությունը, եթե այդ մանուկները մոտենային Քրիստոսին։ Անշուշտ, եթե մենք վերադառնանք պատմական այդ ժամանակաշրջանը եւ գիտակցենք, որ Քրիստոս նաեւ միաժամանակ Աստված էր, անշուշտ դժվար է պատկերացնել Աստծո համար անհնար մի բան եւ նրա տեսողությունից, լսողությունից հեռու մի բան։ Նույնիսկ Աստված քննում էր մարդկանց սրտերը, մենք ավետարանից գիտենք այն դրվագը, երբ փարիսեցիները խորհում էին Քրիստոսի մասին, նա բարձրաձայն ասաց, թե ինչ եք խորհում, ձեր անելիքը եւ ասելիքը արեք բացահայտ։ Անշուշտ Քրիստոս բազմությունը չէր, որ խանգարում էր մանուկներին ու Քրիստոսին։ Ի վերջո Քրիստոս պիտի ստեղծեր այդ հնարավորությունը, որ เป զի այդ օրվա այդ բազմությունը, որ հավաքված էր, նաև դաս առներ, որովհետև նրանք պիտի վերադառնային իրենց տուն եւ շարունակեին իրենց զավակները շփումները, թե դաստիարակչական առումով եւ թե նրանց կենցաղը, նրանց ապագան կերտելու առումով։ Այս առումով Քրիստոս հերթական մի խորհրդանշական դասներ, որ տալիս էր։ Մենք գիտենք, որ Քրիստոս հաճախ իր քարոշության ընթացքում իր ասելիքը փոխանցում էր առակների կամ խորհրդավոր խոսքերի միջոցով։ Սա դրանց շարքին պատկանող մի խորհրդավոր արարք էր, որը ուղված էր ոչ թե այդ մանուկներին այդ պահին իրեն մոտեցնելու, անշուշտ դա արդյունքն էր, այլ օրվա հասարակությանը իրեն շրջապատողներին ցույց տալու, որ իրենք ինչպես պետք է վարվեն իրենց զավակների հետ, երբ վերադառնան տուն երբ հաջորդ օրը լուսանա, ինչ պիտի անեն եւ ինչպես պիտի մոտեցնեն Աստծուն իրենց զավակներին։ Պետք է ասել, որ այս գիտակցումը ունեցել է մշտապես հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, որովհետեւ եթե մենք նայում ենք, երբ մենք ճունենք գիր, բայց ունենք դպրոցներ։ Ցավոք սրտի 4-րդ դարին, երբ Գրիգոր Լուսավորչի եւ Ներսես մեծ կաթողիկոսի կողմից հիմնվում էին դպրոցներ, դրանցում ուսուցումը լինում էր հունարեն եւ ասորերեն։ Բարեբախտաբար, շնորհիվ Սուրբ Սահակ Պարթևի եւ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի, մենք ունեցանք մեր սեփական գիրը, եւ նույն մարդկանց շնորհիվ դպրոցներ հիմնվեցին հենց բուն հայրենիքում, ոչ միայն արևելյան Հայաստանում, որտեղ շարունակվում էր մեր թակավորական դինաստիան, այլ նաեւ Հայաստանի այն մասում, որտեղ այլևս դադարել էր մեր պետականությունը։ Այս առումով եկեղեցին գիտակցել էր, որ մանուկների կրթությունը սնուցումը քրիստոնեական եւ ազգային արժեքներով չափազանց կարեւոր է, որովհետեւ հենց այդ երեխաներն են, որ պետք է կազմեն վաղվա մեր ապագան եւ հենց այդ երեխաների մեջից պետք է դուրս գան հոգեվորականները, պետք է այդ երեխաների մեջից դուրս գան զինվորականները, իշխանները եւ པարս հավատացյալները։ Պարզապես կուզեմ այստեղ հիշեցնել այդ գիտակցումը, որ մենք ունեցել ենք դեռևս վաղ միջնադարում, խորենացու ողբը, որտեղ նա ողբում է բոլոր դասերը եւ թվարկում թվում բոլոր այն բացերը, որ գոյություն ունեն པարզ գյուղացուց մինչև թակավորական ընտանիք։ Եվ այս առումով եկեղեցին գիտակցելով այս ամենը, լինելով նաև հայ դպրոցի հիմնադիրը, մշտապես եկեղեցու կողքին հիմնել է դպրոցը, որ เป զի ինչ անի, որ เป զի միայն գիտելիք փոխանցի։ Բնականաբար, եթե միայն գիտելիքի փոխանցող լիներ եկեղեցին, կարծում եմ իր առաքելությունը հայոց կյանքում մասնակի կլիներ եւ չէր լինի ամբողջական։ Հայոց եկեղեցու համար գոյություն ունի երկու առաքելություն՝ հոգեփրկչական եւ ազգանպաստ գործունեություն։ Այս առումով մեր դպրոցը լավագույն վայրն էր, լավագույն վայրն է, որտեղ երեխաները եւ անցյալում եւ այսօր անշուշտ անցյալում ավելի քիչ եւ սահմանափակ իրենց ժամանակին համահունչ մեր օրերում դեպքերում ավելի լայն եւ ընդգրկուն հնարավորություն ունեն եւ գիտելիք ստանալու եւ դաստիարակվելու տան համար եւ հասարակության համար եւ ինչու՞ չէ նաեւ կրթելու նրանց քրիստոնեական ոգով, որ เป զի նաեւ եկեղեցու ապագան կերտվի այնպիսի քաղաքացիներից եւ հավատացյալներից, որոնք հարստացած են գիտելիքով, տիրապետում են համամարտկային բարոյական չափանիշներին, ունեն ազգային գիտակցում, ստացել են առաքելական եկեղեցու ավանդական դասյակության մեջ ընդգրկվող այն բոլոր բնորոշիչները, որոնց իրենց առանձնացնում է աշխարհի բոլոր մնացյալ քրիստոնյաներից։ ընտանիքից եկեղեցի, ապա եւ եկեղեցուց հետո եւ եկեղեցուն զուգահեռ դպրոց, ընդունելով նախ ծնողների, ապա եւ հոգեորականների ու մանկավարժների խրատները, ուսուցումներն ու դասերը երեխաները սխալվելու, մոլորվելու քիչ առիթներ կունենան։ Ինչպես Սուրբ Օգոստիանոսն է ասում, հարկավոր է սիրել ծնողներին, բայց գերադասել փրկչին։ Իսկ հայ եկեղեցու 125-րդ կաթողիկոս Խրիմյան հայրիկը հորդորում է. Դուք ձեր զավակներին այնպես օրհնեցեք, որ նրանք երկնային իմաստությունը ճանաչեն ու բարձր համարեն ու աշխարհից շնչավոր իմաստության վրա չպարծենան դուք ձեր զավակներին այնպես օրնեցեք, որ նրանք հայրենատուր Սուրբ Կրոնը, հավատը, Սուրբ Հավանդություններն անարատ ու անեղծ պահեն, Հայաստանյայից եկեղեցին սիրեն, Թադեոսի, Բարդուղեմեոսի եւ Լուսավորիչ Հորհոտից ու Փարախից չբաժանվեն, օրհնեցեք, որ նրանք հավետարանը գրկեն ու սովորեն նրա սիրո դասերը, եղբորը սիրեն, ընկերոջը սիրեն ու մարդասեր լինեն։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Վաչե եւ Թամար Մանուկյան Մատենադարանի տնորեն Դեր Արադ Քահանապողոսյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ։ Կհանդիպենք